Çox möhtəşəm bir ibadətdəyik. İslamın 5-ci rükünü olan həcc ibadətindəyik. Allah Azə və Cəllə bizə məbrur həcc nəsib eləsin. Və həcdə həcc ibadəti, yəni ki, baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccin fəziləti haqqında bizə nə qədər hədislərdə onun fəzilətini bəyan edib. Və həcdə bəzi məq məqsədlər var, qayələr var, ibrətlər var. Müsəlman bu qayələrə, məqsədlərə diqqət eləməlidir inşallah danışacağımız mövzu məhz bu barədə olacaq. Yəni, əsas həcdə olan qayələrdən bəzilərini zikr edəcək ki, həcdə hansı qayələr, hansı məqsədlər var? İnsan ondan hansı ibrətlər alır? Hansı faydaları götürür? Yəni, həc belə bir boş bəzi müəyyən əməllər toplusundan ibarət ki, insan gələ bu əməlləri quru-quruna yerinə yetirə, qayda, hə, bitirdim, xeyr. Həcdə ibrətlər var, həcdə böyük faydalar var insan o faydaları qazanmaq üçün o faydaları əldə, yəni həcc yerinə yetirməklə o faydaları qazanır, o faydaları əldə edir, o qayələrə çatmış olur. Və bunu da sözsüz ki, elm üzərində edəndə daha böyük səmərə əldə eləmiş olur. Yəni səmərənin böyüklüyü nə ilə üzərində olur? Elmlə olur. Yəni sən insan bilir ki, bilsə ki, hansı hiss eləsə və bunu tədəbbürlə düşünərək eləyərsə, onun savabı daha böyük olur. Adi namazda məsələn, bütün ibadətlərdə belədir. Adi namaz qılırsan, namazda oxuduğunu hiss eləmirsən, bilmirsən nə oxudun. Belə gedirsən, o namazın üstün olur, yoxsa oxuyanda xuşu ilə oxuyarsan. Elhamdülillah Rabbil ələmin. Mən alimlər Allaha həmd elədim. Bununla sən həmd eləmiş olursan. Sonra Ar-Rahman Rahim. O rəhimli və mərhəmətlidir. Bununla da sən Allah Azza və Cəllənin adlarının ikisini zikr etmiş olsan, onu təzim edirsən. Ar-Rahman-Ar-Rahim, Məlik-i Yevmiddin, onun qiyamət gününün sahibi olduğunu etiqad edirsən. Yəni, ayələr oxuduqca bunu tədəbbür eləyəndə insanda sözü çıxışı daha güclü olur. Həc də elədir. Həccin ər əməlini elədikcə orada olan ibrətləri düşünmək, orada olan faydalar, orada olan məqsədləri düşünmək sözsüz insanın imanının artmasına, insanın həcci haqqı ilə yerinə yetirməsinə bir vəsilədir. Həcdə olan ən böyük məqsəd, ən böyük qayə Allah Azəbə Cəllənin tövhidini həyata keçirmək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaqdır. Ən böyük məqsəd, ən böyük qayə də budur həcdə. Və buna da dəlillər, həc mövsümündən dəlillər çoxdur. Bax, Cabir radiyallahu anh məşhur hədisində, hansı ki, Cabir radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həccini tam olaraq vəsf eləyir. Hədis sahih müslimdə keçir. Cabir radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini vəsf eləmək üçün həc başlayandan sonuna qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər olur. Və həcdə, baxın, sahabələrin fəhminə baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təlbiyə gətirir. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl hamdə və ni'mətə ləkə vəl mulk lə şərikə lək. Cabir radiyallahu anh deyir ki, əhəllə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bit təvhid. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövhidlə təlbiyə gətirdi. Tövhid kəlməsi ilə təlbiyə gətirdi. Yəni lə, bu təlbiyədə kəlmə-i şahadət var. Kəlmə-i şahadətin mənası bu tərbiyədə yerləşirdi. Deyir ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, Allahım sənin dəvətinə icabət eləyərək gəldim. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Sənin dəvətinə icabət elədim və sənin şərikin yoxdur. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mulk. Həqiqətən nemət də həmd və nemət də sənindir və mülkü hər şeyin müsahibi də sənsən, lə şərikə lək və sənin də ortağın yoxdur. Və bu əzəmətli tərbiyədə Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Bu lə iləhə illallah özündə hat edilir. Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk bu lə iləhədir. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk də illallahdır. Yəni ki, Allahım sənin dəvətini icabət eləyək gəldi və sənin ortağın yoxdur. Bu da la iləhə illallahın mənasıdır. Yəni, la iləhə illallahın mənasını əhatə eləyən kəlmədir. Eləcə də, məsələn, bu, buna oxşar, məsələn, Quran və sünnədə la iləhə illallahın mənasını əhatə eləyən nə qədər ayələr var? Və ləqəd ba'athnə fi kulli ümmətən rasulən ən i'budullaha və ictənibu tağut. Biz hər bir ümmətə bir peyğəmbər göndərdik ki, Allaha ibadət edin və Allahdan başqa ibadət olunan tağutlardan çəkinin. Allaha ibadət edin illa Allahdır. Allahdan başqa ibadət olunan tağutlardan çəkinin. Bu isə la ilahədir. Yəni mütləq bu iki dayağın ikisi də olmalıdır. La ilahe illallah da həm inkar, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi inkar eləməlisən və Allah Azza və Cellənin də tövhidini, Allah Azza və Cellənin də ibadətə tək Allahın layiq olduğunu isbat eləməlisən. Və bu əsasdır. Kim hər hamısını inkar eləyərsə, mulhid olur, kafir olur. Yəni, bütün ibadət olunanları inkar eləyərsə, kafir olur. Və kim də heç nəyi inkar eləməzsə, Allaha da ibadət eləsə və Allahla bərabər başqalarının da ibadətini inkar eləməzsə, bu isə müşrik olur. Hər iki halda təhlükəlidir. Yəni, insan ya müşrik olur, ya kafir olur. Ona görə mütləq tövhid əhli olmaq üçün Lə iləhə illallah mütləq inkar və isbatın eyni zamanda cəm olması lazımdır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in həccində var idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təlbiyədə müşriklərin təlbiyəsinə də inkar eləyir. Və bu da bizə nəyə öyrədir? İnsan kafirlərdən uzaq olur. Kafirlərə inkar eləməlisən. Onların küfrünü, şirkini inkar eləyirsən. Kafirlər, müşriklər bilirsiniz, İslamdan əvvəl həcc eləyirdilər. Onlar da təlbiyə getirirlər. Deyirlər ki, "Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk" Ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. Peyğəmbər sallallahu deyirdi: "Vay ləkum qat." Yəni vas vay olsunsa burada dayanın, daha getməyin o bir tərəfə. Peyğəmbər sallallahu onu eşidəndə. Çünki deyir: "İllə şərikən huve lək təmliku huve mələk." Onda deyir ki, ey Allahım, sənin dəvətinə icabət elədik, sənin şərikin yoxdur. Yalnız o şərikdən başqa ki, o şərikin var ki, sən onun malik olursan və onun malik olduğu şeylərə malik olursan. Yəni bu həm bu kəlmə həm batil kəlmə, açıq aydın batilliyinə nə idi? Həm deyirsən ki, Allahın şəriki yoxdur. Sonra deyirlər ki, o şərik var ki, o illə şərikin havalə, o da sənindir. E, onundursa, onun şəriki ola bilməz o. Onu da maliksən, onun malik olduqlarına da maliksən. Artıq o şərik olmadı. O Allahın qulu oldu. Yəni bu bunların batil etiqadı idi. Və bu şirklərinə görə Peyğəmbər onları inkar elirdi ki, burada dayanın, la la şərikə lak, burada dayanın deyirdi. Onlar isə artıq şirk kəlməsində söyləyirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin həccdə olan tövhiddən, yəni tövhid faydasını çıxarırıq ki, biz bunlar nəyə göstərir? Tövhidin güclülüyünə, insanın tövhidi etiqadının güclülüyünə. Və bütün əməllərin bilirsiniz ki, qəbul olması üçün iki şərt var. İxlas və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə müvafiq olmaq. İxlas şərti mütləq hər bir əməldə olmalıdır. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة onlara əmr olunan oldu ki, yalnız ixlas, dini ixlasla Allaha aid edib, yalnız ona ibadət edib, namaz qılıb, zəkat versinlər, doğru, düzgün olan dində budur. Haqq din olan da din, haqq olan dində budur. Baxın, burada Allah Azə və Cəllə əməllərin, ibadətlərin ixlas olmasını şərt qoyur. Və insan da ki, Allah Azə və Cəllənin rizasını qazanmaq istəyirsə, Allah Azə və Cəlləni görmək istəyirsə, Allahın görüşünə ümid eləyirsə, əməldə ixlasda olmalıdır. Və mən kənə minkum e, yercu liqa'a rabbih fəliyəməl əmələn salihə və la yüşrik bi ibadət rabbih əhədə. Sizdən kim ki Allahla Allaha qovuşmaq, Allahla görüşmək istəyərsə, salih əməl işləsin. Yəni alim nə deyir? Salih əməl burada nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə müvafiq olmaqdır. Və Allaha da, Rəbbinə də heç nəyi ortaq qoşmasın. Yəni riyadan, süm'adan eşitdirməkdir. Bu şeylərdən uzaq olsun. Əməlində ixlaslı olsun. İxlas olmazsa əməl fayda verməz. İnsan əməl eləyir, özünü yorur. Qiyamət günü gəlir, ona heç bir fayda vermir. Necə ki, ayədə Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və qadimna ilə ma amilu min amalin feca'alnahu haba'an mansura." Biz qiyamət günü onların əməllərinə gəldik, onları toz halına külə çevirdik. Əməl niyə külə çevrildi? Aleyhissalamdan. Niyə külə çevrildi? Çünki o əməl ixlasla olmamışdır. İxlas olmaz, əməl fayda verməyəcək. Və eyni zamanda Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisi qudusda Allah azə və cəllədən rivayet elədiyi Allah azə və cəllə buyurur ki: "Ənə əğnə şurakay anə şirk." Mən mənə qoşulan şəriklərdən ehtiyacsız zamanlara ehtiyacım yoxdur. Mən amilə amələn əşrəkə fihi ma'i ghayri tərəktuhu və şirkə. Kim bir əməl eləyərsə, o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, onu da, onun şirkini də tərk eləyərəm. O qiyamət günü təsəvvür ilə insan kimin rizası üçün əməl eləyir. Gəlir, gələndən sonra gəlirsən, Allah azə və git filan gəz sənin savabını versin. Subhanallah, filan gəz özünü xilas eləməyə qadir deyil. İnsan o günün dəhşətində, insan hər kəsindən qaçacaq, qaçacaq. Yevmə yəfirul mər'u min əxi, və ummihi və əbi və sahibətihi və bənihi. O ki, insan qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən, övladlarından qaçacaq. O dəhşətli gündə kim sənə savab verər? İnsan ona görə əməldə ixlas, irya gələrsə, həmən bunu xatırlamalı ki, subhanallah, mən bunun üçün eləyirəm, bu mənə savab verəcəkmi? E, verməyəcəksə, mən özümü niyə yoruram? Subhanallah. İnsan daima bunu yadına salmalıdır. Niyyətinə diqqət eləməlidir. Onu da deyim ki, Riya ən çox əməllər, hansı əməllərdə gəlir? Yəni, ən çox riya gələn əməllərdən başında həc durur. Həcdə daha çox gəlir. Və alimə gətirir ki, sədəqə və həcdə daha çox gəlir. Yəni, bu əməllərdə insana riya daha çox gəlir. Məsələn, oruc və yaxud yəni namaz kimi olmur. Ha. Və ona görə də, baxın, həc əməlləri bilirsiniz ki, həccin savabını bə bəllidir ki, kim məbrur həc eləyərsə, anasından doğulduğu kimi qayıdar və məbruh ona əvəzi yalnız cənnətdir. Bu kimi hədisləri sən 5-6 günə cənnəti qazana bilirsən. Ona görə şeytan hər bir vəcihlə, hər bir yolla istəyir ki, səni doğru yoldan uzaqlaşdırsın, sən həcci məbrur olmasın. Bunun üçün tam çalışır ki, sən nəsə xataya yol verəsən. Ən böyük qapı da girəcəyi qapı haradır? İxlas qapısıdır ki, əməli əgər ixlassız elətdirəcəksə, həm hər şeyi sünniyə də uyğun elə, heç bir qadağa da eləmə, heç bir problem də yaratma həcdə normal həcv elə, əsas odur ki, ixlas olmasın. Şeytan səni sərbəst buraxacaq, ixlas olmayandan sonra. Bugünkü ümmətin bəlası da budur. Neçə milyon həc gəlir. Onların neçəsi ixlas üzərindədir. İnsanlar gəlir, kim həci alıq alır, mənə həci desinlər deyə. Gidəndə ölkəmdə məclisdə başda tuzdurulum deyə. İnsanlar mənə hörmət eləsin deyə. Sözüm keçsin deyə. Subhanallah. Yəni Allaha Allaha xas olan ibadət artıq dünya məqsədləri üçün olunur, istifadə olunur. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, kim əməllərinin qarşılığında dünya həyatına onun zir ziynətini istəyərsə, onların əməllərini azaltma, əməllərinin qarşılığını dünyada azaltmadan verərik. Onların axirətdə isə cəhənnəm odundan başqa heç bir payı yoxdur. Elədiyi bütün əməllər batıl olar. Cəhənnəm odundan başqa heç bir payı olmaz onun. Əməl hə, heç bir şeyin sənə fayda verməyəcək. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qorxduğu sahabələrə, bu hansı sahabələr kimlər idi? Tö həqiqi tövhid əhli idilər. Hər əməllərində tövhidə diqqət edən insanlar idi. Peyğəmbər s.ə.v onlara nə deyir? Əxvafu əmə əxvafu aleykum şirkul asxar. Sizə ən çox qorxduğum nədir? Kişi şirkdir. Deyirlər ki, nədir ya Rasulullah? Deyir, riyadır. Deməyəkən sizə böyük şirkdir ki, bütlərə ibadət edəcəksiniz. Peyğəmbər s.ə.v bilir ki, tövhid onların qəlbində var. Amma qorxurdu nədən? Kiçik şirki düşünmək. Və kiçik şirkin adlarından biri nədir? Əşşəkl xafi gizli şirkdir. Yəni, bu çünki o qədər gizlidir. İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, bu riya deyir, şir, gizli şirk deyir. O qədər gizlidir ki, deyir, gecə qaranlıq, zülmət qaranlıqda qara daşın üzərində olan qara qarışqanın ayağının izindən də gizlidir. Yəni insan hər an ona çox diqqətli olmaq lazımdır. Daim insan diqqət eləməlidir. Bax, subhanallah, yəni, insan daima nəfsinə qorxmalıdır. Şirkdən, şirki aparan yollardan qorxmalıdır. İmamul müvahhidin, tövhid əhlinin imamı, peyğəmbərlərin ikinci atası olan İbrahim əleyhissalam nə deyir? "Vəcnubni və baniyə an na'budal asnam." Allaha dua eləyir ki, məni və mənim övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru. Subhanallah, İbrahim əleyhissalamın duasıdır. İbrahim əleyhissalam özünə şirkdən qorxursa, sən mən necə qorxmayaq? Tabinlərdən biri deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm 30-dan artıq səhabəsini gördüm deyir. Hamısı nəfsinə nəyə qorxurdu? Nifaqdan qorxurdu. Yəni bu insanlar insan daim özünü hesaba çəkir, qorxur ki, mənim əməllərim nədir puç olar. Mən əməllərimi münafiqlər kimi yerinə yetirmiş olaram. Allah rızasını yerinə yetirmiş olmaram. Və həmçinin Bax, Peyğəmbər s.ə.v də təlbiyə yetirəndən sonra, ləbbeyk Allahumma, e, ləbbeyk təlbiyəsindən sonra dedi ki, Allahumma həccətən lə riyə fiyhə və lə sum'a. Ey Allahım, səndən elə bir həcc istəyirəm ki, orada nə riyə olsun, nə də insanlara eşitdirmək olsun. Peyğəmbər s.ə.v dua eləyir. Gör, necə dua eləyir ki, Allahım sənən belə bir hədis istəyirəm mən. Yəni, bu, bu da bizim üçün bir ibrət idi Peyğəmbər s.ə.v belə istəməyi ki, yəni, insan diqqətli olmalıdır həccində. Həmçinin, qardaşlar, bu mühüm məsələdir. Tövhid məsələsi, ixlas məsələsi ən əsas məsələdir. Həcdə insan buna diqqət eləməlidir. Hər bir əməl, hər addım atanda, yəni qəlbimə gələrsə, həmən yadan sadəcə subhanallah. Bu insan, bu, ya, bu kimin üçünsə eləyirəmsə, bu mənə fayda verəcəkmi Allah qatında? Xeyr, fayda verməyəcəksə, özümü yoruram. Belə bir əzəmətli ibadəti, subhanallah, dünyanın qarşılığında, ya insanların rizası qarşılığında eləməyə dəyərmi? Hansı ki, bunun qarşılığında Allah Azəbə Cələ sənə nə vəd edilib? Cənnət vəd edilibdir. Cənnəti belə şeylərə dəyişmək olarmı? İnsanların razılığına dəyişmək olarmı? Həmçinin, qardaşlar, həcdə olan qayələrdən, həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan biri də nədir? İnsanın Allahın rizasını qazanmasıdır. Allah Azəbə Cəllənin rizasını qazanmaq, cəhənnəm odundan xilas olmaqdır. Allah Azza və Cəll, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən həcc lillah, fələm yarfuz və ləm yafsuq, raca'a ka yawmi waladatu ummu." Kim Allah üçün həcc eləyərsə, bax burada da ixlasa diqqət eləyin. Ya müsəlman, Allah üçün həcc eləyərsə, fasiqlik eləməzsə, fasiqliyə nə girir? Fasiqlik eləməzsə və qadınla ilgili şeylərdən uzaq olarsa, anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Fasiqliyə nə girir bura? Bütün elədiyin günahlar istər böyük günahlar olsun, kiçik günahlar olsun, istənilən, istənilən günahlar, fasiqdir. O şey ki, fısıqdır, yəni günah asilik də Allaha ora daxildir. Məsələn, ən çox günahlar da baş verə biləcək günahlar da har nə ilə olur? Məsələn, dillə olur, qeybətdir, nəmmamlıqdır, yalan danışmaqdır, məsələn, söyüş söyməkdir, dalaşmaqdır. Bunlar hamısı nədir? Bunların insanı sağ, ha, sənin fasiqliyin vəsiflərindəndir. Və eyni zamanda insan harama baxmasıdır. Bunlar hamısı nədir? Fasiklikdəndir. Ələm yarfuz, həmçinin rifaz, e, rafz nəfəs nədir? İnsan qadınla ilgili şeylərin, hər bir bununla ilgili, məsələn, insan hətta yazışma, məsələn, insan öz arvadınla da belə bu şeylərdən uzaq olmalıdır. Hətta təkcə orada cins əlaqə yox, bütün qadınla ilgili bütün şeylərdən nə olmasan, sən tam uzaq olmalısan, tam dərəcədə həcdə ibadətdə olduğun halda. Yəni sələflərin, sələflər həcdə olanda necə həcc eləyərlərmiş. Deyir ki, hərcə başlayandan qutarana kimi elə bir lal ilan idi. Səsi çıxmazdı. Elə hərc eləyərdilər ki, elə bir başlarına quş qonubdu. Səsləri çıxmazdı. Dillərini qoruyardılar. Və insan əsas bu, bu şeylərdə diqqət eləməlisən. Və bunun üçün də Peyğəmbər qarşılığı nə bildirir? Bunun qarşılığı nədir deyir? Anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Yəni, anasından doğulan insan üzərində bir günah olarmı? Xeyr olmaz. <clears throat> insan məsum şəkildə qayıdır. Yəni bu iki vəzifə əməl eləyərsə, diqqətlə, Allah ixlasla və eyni zamanda fasiklikdən və qadınla ilgili şeylərdən uzaq olarsa, anasından doğulduğu gün kimi qayıdar. Və alimlər də bu hədisə görə və başqa hədislər də var ki, deyirlər ki, həcc böyük düzdür, alimlər arasında bu ixtilaflı məsələdir. Həcc böyük günahları da belə silir. E, bəziləri deyir ki, yəni, yalnız kiçik günahları silir, böyük günahları tövbə silir. Və inşallah doğru olan rəy odur ki, həc böyük günahları silir. Bu hədisə görə ki, Peyğəmbər anasından doğulduğu gün kimi qayıdır. Orada artıq onun böyük günahları da gedir, kiçik günahları da gedir. Bir. İkinci başqa bir dəlil var. Peyğəmbər s.ə.və Abdullah ibn Amr radiyallahu gəlir soruşur ki, İslamdan əvvəlki elədiyi günahlar barədə soruşanda Peyğəmbər s.ə.və deyir, ya Amr deyir, ey Amr deyir, əmə alimdə ənəl İslam yəhdimu məkənə qabləh Sən bilmədin, bilmirsənmi ki, İslam özündən əvvəlki günahları silir, yəni artıq təmizləyir. Və ənəl hicrətə təhtimə məkənə qabləhə və hicrət də özündən əvvəlki günahları təmizləyir, silir. Və ənəl həccə yəhdimu məkənə qabləh və həcc də özündən əvvəlki günahları silir. Yəni, İslamın böyük, kiçik hər şey sildiyini bütün alimlər ittifaq eləyirlər ki, insan İslamdan əvvələ illə deyib, heç bir günaha görə sorumlu Allah Azəbə Cəllə ona görə əzab verməyəcək. İslama girməklə İslam onları silir. Peyğəmbər səsən bir hədisdə eyni zaman İslamla bərabər həci də zikr edilib. Bu da güclü dəlillərdəndir ki, nədir, həc böyük günahları da silir. Həmçinin hədislərdən bu məşhur bir hədisdir. Yəni ki, böyük bir hədis və çox belə faydası, öz faydaları özündə əhatə edən bir hədisdir. Amma çox alimlərin diqqət eləmədiyi bir hədisdir bu hədisi e, Şeyx Albani rahimehullah gətirir, tərğib və tərhibdə zikr eləyir. Sahabə gəlir, soruşur. Sahabə Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir, iki sahabə. Peyğəmbər sallallahu deyir, mən bilirəm də siz nə üçün gəlmisiniz. Belə desən namaz haqqında soruşacaqsan, rükunu nətə bu şəkildə. İkinci ona cavab verir və ikinci hə mən şahid olan yerini mən hədisin yalnız deyirəm. İkinci deyir ki, sən də gəlmisən ki, sən evi tavaf eləyəndə hansı savabı qazanacağını, sonra daş atanda hansı savabı qazanacağını, başıva qırxanda hansı savabı qazanacağını və son video tavafını eləyəndə hansı savabı qazanacağını sən soruşmaq istəyirsən. Sahabə deyir, ya Rasulallah, Allah and olsun ki, ondan başqasını soruşmayacaqdım. Yalnız onun üçün gəlmişdim. Peyğəmbər sələm deyir ki, o gün sən başlayırsan tavaf eləməyə, sən evindən çıxıb tavafa gəlirsən, sən atdığın hər addıma görə Allah Azəbə Cəllə sənə bir savab yazar və bir günahını bağışlayar. O ki, qaldı deyir sənin Arafada dayanmağına, Allah Azə və Cəllə dünya səmasına inər. Və mələklərin qarşısında öynər ki, qullarım məndən nə istəyir? Mələklər, ya Rəbbim, onlar səni zikr edirlər, ondan sənin riyazanı, onlar səndən cənnət istəyirlər, cəhənnəm odundan qorxurlar. Allah Azə və Cəllə deyir, mələklərə deyir ki, siz şahid olun ki, mən onları bağışladım. Mən öz nəfsimi və bütün yaratdıqlarımı şahid edirəm ki, mən onlara yağışların damlalarının sayı qədər, dünya günlərinin sayı qədər, səhradakı qumların sayı qədər bağışlanma verdim. Subhanallah. Bu hani əzəmətli bir şeydir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi o ki qaldı sənin deyir cəmarata deyir daş atmağındır. Bu deyir, Allah Azəbə Cəllə deyir, o deyir, gizlidir deyir. Allah Azəbə Cəllə, onun savabı o qədər böyük ki, Allah Azəbə Cəllə onu bəyan eləməyib. Və Peyğəmbər bu ayəni oxuyur ki, "Fələ tə'ləmu nəfsun mə ukhfiyə lehum min qurrati a'yun." Heç bir nəfs bilmir ki, cəzan bir məkanı əməlun, heç bir nəfs elədiyi əməllərin qarşılığında onun gözünü sevindirəcək hansı şeyin gizləndiyini heç bilmir deyir. Yəni ki, onun savabı tam gizlidir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o ki qaldı sənin devidə tavaf eləməyin, sən devidə tavaf eləndə anandan doğulduğun kimi qaydarsan. Hə, yəni təmiz günahların silinir. Və ara, bilirsiniz ki, yəni, həmçinin bu, bu hədis də açıq aydın dəlillərdən biridir ki, açıq aydın dəlillərdən yəni ki, göstərən hədisdə Şeyh Alban Həsən hökmünü veribdi Dərqibətəl Hibdə. Yəni, həc inşallah böyük günahlar belə silir. Və Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə də bəyan edir, məsələn, Arafa haqqında bəyan eləyir ki, Arafa günü Allah Azza və Cəllənin cəhənnəm odundan qulların ən çox azad elədiyi gün Arafa günüdür. Və Arafa günü də alimlərin ittifaqı ilə il ərzində ilin ən əfzəl günüdür. Ən üstün gündür Allah qatında. Gün olaraq ən üstün gün Arafa günüdür. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə və eləyəlil aşr and olsun 10 gecəyə deyəndə hətta bəzi təfsirçilər deyirlər ki, burada məqsəd Zilhiccə ayının 10 günüdür. Və bugün hətta yahudilərdən biri gəlir, Ömər radiyallahu deyir ki, sizin Quran-ı kərimdə elə bir ayə var ki, deyir, o ayə bizə nazil olsaydı, deyir, biz o günü bayram eləyərdik. Ömər radiyallahu deyir, hansı ayədir? Deyir ki, Əl-yevmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rədidu ləkum l-isləmə dinə. Yahudi bu ayəni gətirir ki, bu gün zindanınızı kamil etdim, sizə olan neymətimi tamamladım və din olaraq sizə İslamı seçib öyrəndim. Ömər radiyallahu anh, vallahi deyir, mən bilirəm bu ayə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hansı ayda, hansı gündə, hansı həftənin hansı günündə və harda nazil olub. O ayə Arafa günündə, cümə günü və Arafada nazil olubdur. Və müsəlmanların da bayramıdır o gün. Subhanallah. Həmin gün, Arafa günü ona görə müsəlmanlar onun əslində bayram eləyir, elhamdülillah. Və Arafa günü ən şərəfli günlərdəndir. Baxın, hədislərdə bilirsiniz ki, Buxarı Müslimdə keçən bir hədis, məşhur hədisdə ki, Allah Azza və Cəllə gecənin axır üçdə birində dünya səmasına enir. Dedi ki, dua eləyən varmı, duasını qəbul eləyim, məndən istəyən varmı, ona verim, məndən bağışlanma istəyən varmı, ona əff eləyim, bağışlayım. Amma gündüz olaraq yeganə sabit olan Arafa günüdür ki, Allah Azza və Cəllə dünya səmasını gündüz olaraq Arafa günündən hazırlar və mələklərin qarşısında öynər. Və nəyə öynür mələklərin qarşısında? Onlar deyib, bu qullarım deyir, toz torbağa bulaşdığı halda gəliblər, məndən nə istəyirlər? Allah Azə və Cəllə onları və mələklər, nəfsini və mələkləri şahid getirir ki, mən onları bağışladım. Subhanallah, yəni hədis bu əzəmətli, bu ibrətli. Yəni insanın həcdə qazandığı qayələrdən, başa düşəcəyi qayələrdən, faydalardan ən əsasından olanlardan biri də budur. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v məşhur hədis edir ki, Əl-umrətu iləl-umrəti kəffərətun limə beynəhumə ümrədən digər ümrəyə qədər olan günahlara kəffarədir. Vəl həccül məbrur leysə lehu cəzaun illəl cənnə. Və məbrur həccində əvəzi yalnız nədir? Yalnız cənnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisində buyurur ki: "Təbi'u beynəl həcc vəl umrə." Ardıcıl olaraq həcc və ümrə eləyin. Yəni bir-birinin dalınca həcc, ümrə, daima həcc və ümrə eləyin. Fə innəhumə ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكي ينفي الكيلو habət el hadid. Deyir necə ki Peyğəmbər sallallahu deyir çünki deyir o həcc və ümrə insanın günahlarını və kasıblığını elə bir şəkildə aparır, təmizləyir ki, necə ki deyir, o od odda təmirin pası əriyir, təmizlənir. Yəni alimlər də bundan fayda çıxardılar ki, insanın kasıblığını qaldıran səbəblərdən, insana varlı edən səbəblərdən biri nədir? onun çoxlu həcc və ümrə eləməsidir. Yəni bəzi qardaşlarımız nəyi başa düşürlər? Elə zənn eləyir ki, bu artıq ümrə eləsə, həcc eləsə, əlində olan 3-5 milyonu da bunu da xərcləyəcək, artıq kasıb qalacaq. Bir daha bu dirilməyəcək, irəli düşməyəcək. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu sən iman gətirmisən. Onun haqq peyğəmbər olduğuna iman gətirmisən. Və sənin peyğəmbərin deyir ki, səndən kasıblığı qaldıran səbəblərdən biri sənin həcc və ümrə eləməyindir. Sən də deyirsən ki, xeyr, mən yox, mən həcc və ümrə eləsəm kasıb düşərəm, geri düşərəm. Bax, bu da yenə həmçinin birinci səbəb qayıdır. Təvəkkülə, etiqada, təvhidə qayıdır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən, həcdə olan faydalardan və qayələrdən biri də insanın təqva sifətini qazanmasıdır. Allah Azə və Cəllə qorxmasıdır. Təqva sifəti bütün ibadətlərdə tələb olunur. İnsanın, yəni bütün ibadətlərdən tələb olunan insanın təqva sifətini qazanmasıdır. Hətta oruc ayəsində, ayə sanatla. Oruc ayəsində Allah Teala nə buyurur? Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezine min qablikum lealekum tettaqun. Ey iman gətirənlər, sizdən öncəkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu. Niyə? Bəlkə təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Orucdan əsas qayə ibrət nədir? Təqvalı olmaq. Və baxın, Həcdə də Allah azza və cəll həcc ayələri Quranda çox azdır. Məsələn, Bəqərə surəsində bir neçə ayədir. Bir də Həcc surəsində keçir bir neçə ayələr. Yəni yığsan, yəni 10-15 ayə, 20 ayə olar olmaz yəni. Quranda keçən ümumiyyətlə həcc ayələri çox azdır. Bununla belə Allah azza və cəll neçə-neçə yerlərdə təqva vəsfinə çağırır. Və Allah azza və cəll buyurur ki: "Və təzəvvədu fa inna khayra zadi təqva." Hac, hac üçün hazırlıq görün. Bilin ki, ən xeyirli hazırlıq təqva hazırlığıdır. Ən xeyirli hazırlıq. Təqva da alimlər deyir ki, təqva nədir? Təqvanın lüğəti mənası bir insanın bir sipər götürməsidir. Yəni insanın özü ilə Allahın əzabı arasında, cəhənnəm odu arasında özünə pərdə götürməsidir. Və bu pərdə də nə ilə götürülür? Allahın əmrlərini yetinə yetirməklə, onun aharamlarından, qadağalarından çəkinmək nə olur? Allahdan qorxman olur. Allahdan qorxu da bu şəkildə olur. Allahdan insan haramadan uzaq olarsa, vacibləri yerinə Allahın buyruqlarını yerinə yetirərsə, artıq Allahdan qorxmuş olur. Təqva sətən bu şəkildə insan qazanır. <coughs> Həmçinin Allah Azəbə Cəllə başqa bir ayda buyurur ki, Zəlikə və mən yuazzib şəirəllah fə innəhə min təqvəl qulub. Və bu ona görədir ki, kim Allahın nişanələrini təzim edərsə, Bu qəlblərin təqvasındandır. Müşair Allah da nədir? Onlardan biri də nədir? Həc ayinləridir. Yəni Allahın ayinlərini təzim etmək təqva sifətindəndir. Bu da hac ayələrində keçən ayələrdən biridir. Həmçinin başqa bir ayədə Allah Taala Həc surəsində nə buyurur? Sənin qurbanından nə buyurur ki, yəni insan Allah Azərbaycan buyurur ki, "Fasalli rabbika vanhar rabbin" üçün namaz qıl və qurban kəs. Amma sənin qurbanından Allah Azərbaycanlıya bir şey çatırmı? Allah Azərbaycan ehtiyacsızdır. لن ينال الله luhumuha və la dimauha velakin yenaluhu taqva minkum. Ondan Allaha aleyhissalamlar. Allah Allaha onlardan nə onun ətindən, nə qanından heç nə çatmaz. Yəni sizin qurbanlarınızı və sizin ondan çox Allaha çatan yanınız sizin takvalı olmağınızdır. Yəni, deməli, o əməllərin hamısından ibrət nədir? İnsanın, həc əməllərindən insanın nədir? Təqva sifətini qazanmasıdır. Təqva vəsənin vəsfini qazanmağıdır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan qayələrdən dördüncüsü və bu da ən mühüm məsələlərdən biridir. Məqsədlərdən biri də nədir? Allahı zikr etməkdir. Allahın zikrini qaldırmaqdır. Bax, həc başda nəyə zikirdir? Ümrəyə başladın, ləbbeyk Allahümə umrətən dedin, artıq təlbiyə başlayır. Zikir, ləbbeyk Allahümə ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və nimətə ləkə vəl mulk lə şərikə lək. Daimə zikir eləyəsən gəlirsən tavafa başlayana qədər zikr eləyirsən. Tavafda eyni zamanda durmursan, zikr eləyirsən. Yəni, müəyyən zikr gəlməsə də, Peyğəmbər s.ə.v sabit hədis var ki, İnnəmə cu'ilə tavaf bil beyt və beynə safə vəl marvətə və ramil cimar li iqamətə zikrillə azə və cəllə. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, evi tavaf eləmək, safa mərvə arasında qaçısə eləmək və cəmarəsə daş atmaq Allaha zikr etmək üçün buyurulmuşdur. Bunlardan ibrət nədir? Allaha zikr etməkdir. Bax, sən gəldin, tavafı, tavafı başladın, yenə zikr eləyirsən. Tavafı başladın, yenə zikr eləyirsən. Tavafdan sonra gəlirsən, vəttəqidu min məqam İbrahimə musallə, kürkət namaz qılırsan, səyə başlayırsən, səydə yenə zikr eləyirsən əməli qutardın, həccə başlayırsan, həcdə də yenə eyni zamanda zikirlərdir, tərbiyə yenə davam eləyir. 10-cu gündən sonra tərbiyə yoxdur, zikirlər var. Allah akbar, Allah akbar, la ilahe illallah, Allah akbar, Allah akbar, və lillahil hamd. Artıq zikirlər davam eləyir. Yəni bu nədir? Həccin sənin tam zikirdən ibarətdir, ibadətdən ibarətdir. Allah, həm bu təkcə həccə aid deyil. Bütün ibadətlərdə baxırsan ki, məqsəd nədir? Allahın zikrinə həyatını keçirmək. Hətta namaz və əqimis salətə li zikri. Allah azə və cəllə deyir ki, məni zikr etmək üçün namaz qıl. Namazdan da ibrət nədir? Qayə, namazın qayələrindən biri də nədir? Allahı zikr etməkdir. Allah Azə və Cəllə həc ayələrində buyurur ki, فَإِذَا أَفَضُّ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Arafadan döndüyünüz zaman Məş'ar-ül Haramda, yəni Müzdəlifədə Allah'a zikr edin. fəzkuruhu kəmə hədəkum və in kuntum min qabl ilə minə allallin. Onu el, zikr eləyin ki, çünki o deyir, necə ki, sizi hidayət elədi. Ondan qabaq siz deyir, zəlalət üzərində idiniz. Allah Azəbə Cəlləni zikr eləmək bütün Arafa meydanında, Arafa ən böyük zikir üçün fürsətdir. Bir neçə saatı sən tam vaxtı və nəyə zikir, sərf edirsən, zikrə sərf edirsən. Sonra gəlirsən Minaya, ə, Müzdəlifəyə, zikredildiyimiz ayəyə görə ayənin 6-da günü Arafadan Müzdəlifəyə gəldiyin zaman Müzdəlifədə Məşaril Haram Müzdəlifədir. Orada Allahı zikr eləyin. Sonra sabahsı günü Minaya gəlirsən, daş atırsan. Hədisdə keçir ki, daş atmaq Allahı zikr etmək üçün buyurulmuşdur. E, daş atanızı tavafa gedirsən, yenə zikirdir. Minada gecələyirsən. Adi sənin 10, 11, 12, 10, 11, 12-ci günləri, yəni 13-cü günə qədər minada qaldığın günləri, o təşrik günləri. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Əyyamu təşrik, əyyamu aklu və şurbu və zikrullah azza və cəllə." Təşrik günləri yemək, içmək və Allahı zikr etmək günləridir. Yəni burada yenə zikr var. Sən ibadətin, həccin zikirlə başlayır, zikirlə bitir. Və insan burada zikrə diqqət eləməlidir. Bax, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşur ki, sahabə, Eyyül həccə afdal, həccə hansı üstündür? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əktharhum zikran lillah azə və cəllə. O həcc ki, orada Allah daha çox zikr olunmuşdur. Yəni, bu da nəyə göstərir? Buradakı gördüyün həcclərin, heç kisin həcci bərabər deyil. Hər hərənin həccində, hamısının həccində fərq var. O fərqli də nəyə qayıdır? Allah zikr eləməyə. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Afdalul həcc el-acc və-səcc." Həccin ən üstünü çoxlu qurban kəsilən və çoxlu təlbiyə gətirilən həcdir. Təlbiyə də zikirdəndir. Deməli, nə qədər təlbiyə çox gətirərsənsə, deməli bu da Allah Azza və Cəllə daha qədər çox zikr edərsənsə, bu sənin həccin fəzilətli olmasına bir işarədir. Və həcdə olan ibrətlərdən beşincisi də insanın imanının artırmağıdır. İnsan mümin bura gəlir, yəni buradan bu ibadətlərdə onun imanı artmazsa, yəni bəzi əgər gələrsə, imanı azalaraq gedərsə, yaxud iman artmadan gedərsə, artıq o heç nə qazanmayacaqdır. Sən gəl bu şeylərə şahid ol, bu ibadətləri elə və sənin imanın artmasın. Yəni, əhl-i sünnə vəl-cəman etiqadına görə iman itayətlə artır və asihlə azanır. Və sən əgər doğrudan da haqqı ilə asiliklərdən, günahlardan qaçmısansa və haqqı ilə ibadətləri yerinə yetirmirsənsə, Allah Azə və Cəllə ibadətini yerinə yetirmirsənsə, sənin imanın artacaqdır. Bu da həcdə olan qayələrdən, məqsədlərdən biridir. Həmçin bunlardan, faydalardan biri də insanların Allahın əmrinə, dəvətinə icabət eləməsi və Allah Azə və Cəllənin əmrinə tabi olmasıdır. Allah Azəbə Cələ Quranda nə buyurur? Və İbrahim Əleyhissalama ki, xitab eləyərək və əzzin finnəs və əzzin finnəs bil həccə yətuka ricalən və alə kulli zamirin yətinə min kulli fəccin amiq insanlara xəbər ver, insanlara çağır ki, həccə gəlsinlər. Yətuna ricalən və alə kulli zamir. Onlar ya piyada olaraq yaxud da mini üzərində həccə gəlsinlər. Yətinə min kulli fəccin amiq və hər bir yerdən, dünyanın hər bir yerindən gəlsin. Və Allah İbrahim əleyhissalamda Allah əzzə və cəllənin bu əmrinə həmən isticabə eləyir, həmən cavab verir. Dedi: "Ey insanlar, həcc eləyin." deyərək yer üzünə səslənir. Allah əzzə və cəllə onun səsini yer üzündən hər bir kəsə eşitdirir həmin dövrdə ona. Həmçinin ona görə sən həccində tərbiyəndən etsən ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ey Allahım sənin dəvətinə icabət eləyərək gəldim. Allah Allah Azza və Cəllə əmr eləyir. Sən də həmin əmrə icabət eləyərək o da əmr o, o dəvəti qəbul eləyirsən, həccə gəlmiş olursan. Və həcdə olan faydalardan biri də nədir? İnsanın həcdən faydalanmasıdır həz faydalarından özünə götürməsidir. Bu istər bu faydalar istər dünyavi faydalar olsun, istər də axirəti faydalar olsun. Allah Azəbə Cəlal Quranda buyurur ki: "Liyeşhadu mənafi'a lahum." Onlar öz mənfəətlərinə şahid olsunlar deyə. Təfsir alimləri buyurur ki, burada dünya mənfəətləri də girir, axirət mənfəətləri də girir. Necə ki, məsələn, insan gəlir, həccini qutarandan sonra, həccindən sonra ticarət eləyə bilər, Bu bəzi insanlar səhv anlayırlar ki, həccə getdinsə nəsə alıb almaq, nəsə vermək olmaz bu şeylər. Xeyr, belə bir şey yoxdur, yəni. Əsas odur ki, sənin həccə getməkdə qayən, səni həccə aparan məqsəd ticarət olmamalıdır. Əgər elə olarsa, bəli, sözsüz ki, artıq sən məzizin qınanılmışsan. Sənin belə bir əzəmətli ibadət üçün yox, Allahın dəvətinə icabət edərək yox, sən ticarət üçün gedir. Bəli, bu Quran və bunu hər kəs bilir ki, bu qınanır. Amma insanın məqsədi sırf Allah rızası üçündürsə, həccindən sonra mənfəət üçün nəsə eləyərsə, yəni bu elhamdülillah burada bir qanunlası bir şey yoxdur. Müəyyən qədər ticarət eləyərsə, bu da elhamdülillah burada sıxıntılı bir eyib olan bir şey yoxdur. Allah azza və cəllə insanları bir-biri ilə ruziləndirir. Bu yollardan biri də budur. Və faydalardan biri də qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan biri də nədir? Peyğəmbərlərin halını xatırlamaq, peyğəmbərlərin halını düşünmək. Yəni həcc sənə bütün bir neçə peyğəmbərin həyatını xatırladır. Məsələn, peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Xeyf məscidində 70 peyğəmbər namaz qılıbdır. Sonra sən gəlsən ona o məsciddə namaz qılanda, ya Rəbb, burada 70 peyğəmbər namaz qılıb, mən də bu məsciddə namaz qıldım. Sənə bunu xatırladır insanda imani hissləri gücləndirir. Məsələn, getdin tavafa, tavaf elədiyin zaman Kəbənin bina olması yadıma düşür. Kəbəni Allah Azza və Cəllə İbrahim əleyhissalamla oğlu İsmail əleyhissalama əmr elə ki, onun divarlarını qaldır. O iz yarfa İbrahimul qavaid minəl beyt və İsmail o zamanki İbrahim və İsmail evin divarlarını qaldırdılar. Rabbana taqabbal minna. Ey Rəbbimiz, bizdən qəbul et deyə dua elədilər. Bu sənə onların halını xatırladır. Tavafı qutarandan sonra məqam İbrahimin arxasında gəlirsən, Allah Azze ve Celle buyuruyor. وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ İbrahimə musallə İbrahim məqamını özünüzə namazgah edin. İbrahim Aleyhisselamın dayandığı yer xatırlayırsan. İbrahim Aleyhisselam orada dayanmışdı. İbrahim məqamı sənə İbrahim Aleyhisselam xatırladır. Tavafı qutarırsan, zəmzəm içirsən, Səyə gedirsən, səy sənə nəyi xatırladır? Həcər Aleyhisselamın, Həcər anamızın elədiyi məşəqqəti, onun təvəkkülünü, onun imanını, onun qissəsini xatırladır ki, o zamanki İbrahim Aleyhisselam onu tərk eləyir, oğlu İsmaillə bərabər. Deyir, sənə kim əmr elədi bunu? İbrahim Aleyhisselam deyir ki, Rəbbim əmr elədi. Deyir, o zaman deyir, onlar bizi, Allah, Allah Azəvəcəllə bizi boş-boşuna e, sahibsiz buraxmaz burada. Qadında olan təvəkkülə bax. Sonra ki, suyu qutarır. Bu qissəni bilirsiniz ki, Səfa Marva arasında 7 dəfə qaçır. Və bu da bizim üçün şəriətimizdə bir ibadət olaraq bizə buyurulur. Həcər anamızın əməli şəriətimizdə buyurulan, hansı ki, həccin və ümrənin hökmlərindən sayılır. Bu da bugünkü günü həcc və ümrədə əsas əməllərdən biridir. Həmçinin sən qardaşım Arafaya gedirsən. Arafa dağına çıxırsan. Ve arafada sene neye kadarladır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadise buyuruyor ki Kunu ala meşairikum Öz ayinlerinizin üzerinde olun. Aleyküm selamlar. Fe innehum ala irsin min irs ebikum İbrahim. Siz atanız İbrahim'in bir mirası üzerindesiniz. Yani Arafat'ın değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arafat'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan edilir ki siz atanız İbrahim'in irsi üzerindesiniz. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah, ən əfzəl gün, başqa bir hədisdə ki, ən əfzəl gün Arafa günüdür. Və mən və məndən öncəki peyğəmbərlərin illə, Arafa günündə ellədiyi ən əfzəl dua La ilahe illallah vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin qadir duasıdır. Mən və məndən öncəki etdiyi edən peyğəmbərlərin. Bu da nəyi xatırladır sənə? Deməli peyğəmbərlər də bu duanı etmişdi. Onları sənə təkrarla xatırladır. Peyğəmbərlərin halını xatırladır. Onların da tevhid kəlməsini Arafa günündə təkrar olaraq təkrar-təkrar söylədiyini sənə xatırladır. Həmçinin qardaşlar, çamarata daş atdığın zaman İbrahim əleyhissalam qissəsini xatırlayırsan. Şeytan ki, o oğullu kəsməyə aparanda şeytan arxasınca gəlir. İbrahim əleyhissalam üç yerdə dayanır, onu daşlayır. Ta yıxılana qədər onu daşlayır. Bu da şəriətimizdə bizə məşru olaraq həmin bu yerdə cəmaratda bu orada daşlayır və bu da bizim üçün nəyə? Cəmarata getdiyin zaman İbrahim əleyhissalam burada şeytana daşladığını sən xatırlayırsan. Bu da nədir? Sənin üçün insanın imanını artıran şeylərdir qardaşlar bunlar. Sən daş atanda subhanallah. Bunun əsli əməlin əsli hardan gəlib? İbrahim əleyhissalam oğlunu qurban kəsməyə aparanda şeytan gəlirdi, oğula deyir ki, atan səni kəsməyə aparır. İbrahim əleyhissalam onu daşlayır. Sonra bir də, üç kərə təkrar olunur və həmin o günə də cəmarət nədir? Üç yerdədir. Bu da şəriətimizdə buyurulan əməllərdəndir. Həmçinin qurban kəsmək. Əsli hardandır İbrahim əleyhissalam oğlu qurban kəsdiyini zaman? Adi, ey, ey, ey, ey ata, ey, sənə əmr olunanı yerinə yetir. Allah Azze ve Celle Kur'an'da böyle ki وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِنْ عَظِيمٍ Allah Azze ve Celle ona, deyir ki, biz ona deyir, böyük əzəmətli bir deyir, qurban göndərdik. Allah Azəbə Cələ göydən ona bir qurban indirir. Çəkir bıçağı, boğazın, oğlun boğazını kesə bilmir. Allah Azəbə Cəllənin izni olmadan heç, heç kəs heç nəyə qadir olmaz. Bıçaq əlində, boğaz əlində. Həmin kəsilmir boğaz. Çünki niyə Allah Azəbə Cəllə istəmir? Allah Azəbə Cəllə onu imtihan eləyir ondan və Allah Azəbə Cəllə göydən bir qurban indirir və bu da Bu günə qədər də bizim şəriətimizdə də bu həcdə olan hər bir kəsin üzərinə vacib olan əməllərdəndir ki, neynəsin? Yəni təmattu həcci eləyən, həmçinin qiran həcci eləyən hər bir həcci qurban kəsir. Bunu kəsdiyin zaman da sənin yadıma nə düşür? İbrahim əleyhissalam qissəsi düşür. Bu bütün bu qissələr görürsən nəyə xatırladır sənə? Peyğəmbərlərin halını xatırladır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibrətlərdən biri də Peyğəmbər s.ə.və tabi olmaqdır yəni faydalardan, əsas məsələlərdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabe olmaqdır. Bax Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həcdə buyurur ki: "Litəxuzu anni manasikakum." Həc əməllərini məndən götürün, məndən öyrənin. Həc əməllərini məndən öyrənin. Lalli la'alqakum ba'da ami hada. Ola bilsin bu ildən sonra mən sizinlə görüşməyəcəm. Ona görə sahabelər bunu diqqət edirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm son həcc olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vida həccindən vəfatı arasında təxminən 4 ay, 5 ay vaxt olur. Peyğəmbər s.ə.v-in bu həccini izləmək üçün sahabələr çox diqqətli olurlar. Cabir radiyallahu anh, məsələn, məşhur hədisdir, sahih müslimdə keçir. Cabir radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v həccə başlayan andan qutarana qədər onunla bərabər olur. Peyğəmbər s.ə.v həccini addım və addım izləyərək bizə çatdırır. Eləcə digər sahabələr Peyğəmbər s.ə.v hər an bərabər olub, onun həccini bizə nəql edirlər. Və onlar da Peyğəmbər s.ə.v-in elədiyi kimi eləmək istədilər. Həc əməllərində Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən çıxmaq istəmirdilər. Peyğəmbər s.ə.v bunu eləyibsə eləyək, eləməyibsə eləməyək. Ömər radiyallahu anh qissəsini bilirsiniz. Ömər radiyallahu anh qaradaşın yanına gəlir Həcər Əsədin dikini. Ey Həcər, ey daş, innəkə həcərun la tadurru və la tənfa. Sən nə bir fayda verənə ziyan verən bir daşsan. Ləulə ən rəayət Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yuqabbiluka ma qabbaltuka. Mən əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sənin öpdüyünü görməsəydim, səni öpməzdim. Sahabələrin fəhmi bu idi ki, yəni onlar gördü. Onlar niyə qardaşı niyə öpürdülər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu ittiba eləyərək öpürdülər. Baxın, ibrətə baxın subhanallah. Ya'lə bin Umeyyə radiyallahu anhu sahabelərdəndir. Deyir Ömərlə bərabər, Ömər radiyallahu anhu bərabər tavaf eləyirdim. Gəldik Qaradaşa. Qaradaşı öpdük. Qaradaşdan sonraki Qaradaşdan sonraki deyə küncə gələndə Hacı qapıdan sonraki künc var, ha, hanı o hicr var. Orasında Ömərin əlindən dartdım ki, ki orada əl sürtək. Ömər dedi ki, nə, nə istəyirsən? Dedim ki, Qurana əl sürtmək istəmirsənmi? Yəni istiləm eləmək istəmirsənmi? Yəni Yəmən küncünü elədiyin kimi o qərb künclərinə də Şam küncləri deyirlər. Orada əl sürtmək istəmirsənmi? Deyən dedi ki, "Əmə tuftama Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm." Ömər mənə dedi ki, "Sən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bərabər tavaf eləmədinmi?" Dedim ki, "Bəli, elədim." Dedi ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ora əl sürtdüyünü gördünmü? Dedim ki, yox, görmədim. Dedi, Peyğəmbər s.ə.v-də sənin üçün gözəl nümunə yoxdurmu? Bax, subhanallah, sahabi, Ömər radiyallahu nə deyir? Sən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-də əl sürtdüyünü görürsən, belə deyir, yox. Deyir, onda Peyğəmbər s.ə.v-də sənin üçün gözəl nümunə yoxdurmu? Məndən aralıdır, deyir. Ömər radiyallahu qəzəblənir. Baxın, subhanallah, sahabələrin fəhminə baxın. Hər bir əməldə Peyğəmbər s.ə.v-in illədiyini demək istəyirdilər. Və həcdə qardaşlar olan ibrətlərdən biri də müşriklərə müxalif olmaqdır. Müşriklərin ellədiyi əməlləri elləməməkdir. Bu da bayaq əsas tövhidi həyata keçirmək, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmaq məsələsinə daxil olan məsələlərdəndir. Amma bu mühümlüyünə görə bunu müstəqil olaraq zikr eləyirik. Və bunların da müşriklərə müxalif olan ən böyük nöqtə də necə qeyd elədik, onların tərbiyyədə idi. Peyğəmbər s.ə.v tərbiyyədə onlara müxalif olurdu. Onlar tərbiyələrində şirk eləyirdilər. Allah Azza və Cəlləyə şərik qoşurdular. Yəni, bizim tərbiyəmiz isə əlhamdülillah tövhid tərbiyəsidir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v Arafa məsələsində onlara müxalif olurdu. Arafada onların müşriklərə görə Arafadan müzəlifiyə gəliş vaxtı gün batmamış olmalı idi. Peyğəmbər onlara müxalif oldu. Arafadan çıxmağı gün batandan sonraya əmr elədi. Həmçinin Məkkə müşrikləri Qureyş deyir ki, biz haram əhliyik. Yəni haramda yaşayırıq. Arafa isə haramın çölündədir. Yəni Mina ilə Müzdəlifə haramın hüdudlarındadır. Arafa isə haramın çölündədir. Onlar deyirlər ki, haram əhli halala çıxmaz. Biz harama getməyəcəyik. Peyğəmbər s.ə.v əmr elədi. Həc Arafa. Həc Arafadır dedi. Yəni hər kəsin Arafaya getməsi lazımdır. Həmçinin onların belə bir şeyi var idi. Gələn bir hər bir insan, Məkkəyə gələn hər bir insan Məkkə əhlinə olmayan, ya Məkkə əhlindən paltar almalı idi, ala bilməsə öz gəldiyi paltarla tavaf eləyə bilməzdi. Lüt çırpaq tavaf eləyə bilə, eləməli idi. Qadın və kişi lüt üryan tavaf eləməli idi. Və Peyğəmbər s.ə.v vida həccinin öncəki həcdə Ömər radiyallahu Əbu Bakr radiyallahu göndərir həccə və ardınca Əli radiyallahu göndərir Və ola ki, bu ildən sonra Kəbəni müşrik və çılpaq heç kəs tavaf eləməməlidir. Amma sən o məsələdə onlara müxarif olur. Əmr edilir ki, mütləq örtü, örtülü olmalısan. Və sonra həcdə müxarif olan həmçinin müzdəlifədə onların adətlərinə ki, gün çıxmamı, çıxmamış müzdəlifədə minəyə gəlməzdilər. Gün çıxmağı gözləyənlər. Peyğəmbər onlara müxalif oldu sübh namazını qılıb, biraz da o alif gün çıxmamış müzdəlifədən tərpəndi. Bu nədir? Bunu nəyə göstərir? Müşriklərə müxalif olmaq, əl-vəla vəl-vəra. Allah üçün dost olub, Allah üçün düşman olub, kafirlərlə düşman olmağın əsaslarının, dində bunun əsas yeri olduğunu bizə bəyan edilir. Və yəni insan da kafirlərə nə etməli? Müxalif olmalıdır. Həmçinin həcdə olan ibrətlərdən, faydalardan, yəni ən böyüklərindən biri də nədir? İnsana Həc əməlləri, qardaşlar, insana axirəti xatırladır. Allah Əzəvə Cəllənin qarşısında dayanmağı, harasat meydanında durmağı xatırladır. Bax, sən ehrama girirsən, iki qat ağ palta, dünyanın hər yerindən gələn hər kəs iki qata bürünür. Bu insana birinci nəyi xatırladır? Kəfəni xatırladır. Dünyadan aparacağın yalnız budur. Başqa bir şey yoxdur. Milyonların, milyardların da olsan, Allah Azəvə Cəllənin qatında heç nə özünlə heç apara bilməyəcəksən. Heç bir şey də sənə fayda verməyəcək. O, bir dənə məşhur qissa var. Bir kişi olur, salih insanlardan olur və çox bir varlı bir insan olur. Çox milə, varı dövləti başından aşacaq dərəcədə bir insan olur. Övladları isə o qədər salih insanlar olmur ölümünə yaxın bir məktub yazır. Övladlarına verir ki, övladlarım, bunu mən ölməmiş, məni qəbrə qoymamış açmayın. Və o zaman açın ki, aranızda böyük ixtilaf baş verərsə, onda açın. Bunu möhkəm-möhkəm bunlara tapışırır. Məktubu bağlı şəkildə bunlara verir. Və ölüm anı gələndə övladlarına deyir, övladlarım, sizdən bir istəyim var. Övladları deyir, ata, deyir. Deyir, mən öləndə corabım ayağımda olsun mənə corablı şəkildə dəfn eləyir. Gətirirlər bunu, qəbrə ölür, vəfat eləyir, gözünü bağlayırlar. Gəlirlər bunu, din adamı da gəlir insanlar, bunu dəfn eləmək vaxtı. Oğlanları deyir ki, atamızın vəsiyyəti var. Nədir? Corabı ayağında dəfn olmalıdır. Deyir adamlara deyirsən, nə arırsınız? Bu şəriətə müxalifdir, şəriətdə belə şey yoxdur. Bunlar dirəşir, onlar dirəşir. Deyir, olmaz. Olmaz. Sizə görə atanızın belə vəsiyyət əməl, belə vəsiyyətə əməl olunmaz. Və bizim atamız salih insan olub. Bizim atamız yəni xata şeyi vəsiyyət eləməz. İlə xeyr, insan xata da eləyə bilər. Biz icazə verməyəcəyik ki, ayağında corab olaraq dəfn olunsun. Bunlar mübahisəyə düşəndə yadlarına yəni, çək atamız dedi ki, əgər mübahisəyə düşsəniz, düşdüyünüz zaman mənim məktubumu açın. Deyilə ki, atamızın məktubunu açaq. Məktub açırlar ki, atası deyir ki, görürsünüz mü, oğlum, mən bu qədər var dövlətin sahibi özümdən bir corab apara bilmirəm. Yəni, insan heç nə apara bilmir. Bax, buraya dünən məsələn mən gördüm ki, Ərəb dövlətlərinin birinin prezidenti dünən Səfa Mərvada səy eləyirdi. Nədə? Qızıldan geyinmişdi. Xeyr, o da bizə kimi ehram geyinmişdi. Ehram paltarında tavaf eləyirdi. Səy eləyir, Səfa Mərvə arasında səy eləyirdi. Yəni bu da nəyə göstərir? İnsanların Allah qatında bərabərliyini. Allah qatında kiminsə kimdən üstün olmağa nəyə qayıdır? Onun təqvalı olmasına, Allahdan qorxmasına qayıdır. Və həmçinin qardaşlar, Arafada toplaşmaq. Baxın, bütün həclər eyni anda eyni yerə toplaşmalıdırlar. Arafa meydanına toplaşmalı, Arafa dağının üzərinə cəm olmalıdır. Bu da nəyi xatırladır? İnsanların qiyamət günü, Adəm əleyhissalamından qiyamətə qədər olacaq insanların Allah Azərbaycanın hüzuruna toplaşmasına bir işarətdir. Bütün insanlar ora toplaşacaq. Allahın hüzuruna gələcək. Sorğu sual olacaqdır. Bu da sənə nəyə bunu xatırladır. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan faydalardan biri də, ibrətlərdən biri də qardaşlıqdır yəni qardaşlıq bağlarını bərkitməkdir. Məsələn, xaricdə olan insanlar günə qarşı mülayim olur, qardaşlarına yardım eləyir, qardaşlarına yardımlaşır. Bu da müsəlmanların bir araya gəlməsi, toplanması bu da xüsusi məqsədlərdən biridir. Baxın, dinimiz daima insanların toplanmasına diqqət eləyir. Niyə görə cəmaat namazı fərz olur? Müsəlmanlar gündə 5 dəfə bir-birinə bir yerə toplaşıb bir-birini görsünlər. Ondan daha böyük toplum cümə günü daha böyük toplum toplanmalıdır. Müsəlmanlar bir-birini görürlər. Uzaqda qalanlar gəlir, görmədiyin qardaşlarını görürsən. Ramazanda təravih namazı sünnə olaraq cəmaat şəklində qılırsan. Niyə müsəlmanlar bir araya toplasın deyə. İldə iki dəfə bayram namazına ki, daha böyük toplantı olan, yəni bütün hər bir yerdə müsəlmanlar bir araya gələrək bayram namazını əda eləsinlər. Və həcc ibadəti də bunlardan ən əzəmətlisi, ən böyüdür ki, dünyanın hər bir yerində müsəlmanlar bir araya gəlir, bir arada toplaşır. O insanlar, bu da toplaşmaq sözsüz ki, insanlar, müsəlmanların bir araya gəlməsi onların qəlblərinin birləşməsidir, qəlblərinin yaxınlaşmasıdır. Məsələn, sən gəlirsən həccə, nə qədər insanları tanıyırsan, nə qədər insanlarla tanış olursan, uzaq-uzaq dövlətlərdən gələn müsəlmanları görürsən, onlarla tanış olursan, bu da səni nəyə aparır, çıxardır? insanların qardaşlıq bağlarını bərkidən səhvlərdən biridir. Həmçinin qardaşlar, həcdə olan ibarətlərdən biri də, faydalardan biri nədir? Həc mə məktəbi insana əxlaqi tərbiyələr verir. İnsan əxlaqını gözəlləşdirməyə çalışmalıdır. Əxlaqını düzəltməyə çalışmalıdır. Bax, Peyğəmbər Allah Azəbə Cələ Quranda nə buyurur? Fəmən farda fihinnəl həccə fələ rəfətə və lə fusuqə və lə cidələ fil həcc. Kimə ki bu aylarda həcc farz olunubsa, o fasiqlik eləməsin, rafasdan uzaq olsun və mübahisədən çəkinsin. Əxlaqdır subhanallah. Həcdə sənə gözəl bu neçə gündə sənə gözəl əxlaqı aşılayır. Gözəl əxlaq üzərində olmağı sənə tövsiyə eləyir. Bax Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm Arafada Müzdəlifə gəldiyi zaman insanlarla "Ey yuhannas, əs-səkinə, təs-səkinə" Ey insanlar, tələsməyin, yavaş-yavaş gedin. Yəni, izdiham yaratmayın. Bu da əxlaqdır. Peyğəmbər səhəm nə, bizə nəyə buyurur? Əxlaqda olmalı, gözəl əxlaqda olmalı. Ümumiyyətlə, əxlaqın fəziləti haqda nə qədər hədislər var. Peyğəmbər səhəm buyurur ki, Allah qatında ən üstün əməl, tərəzidə ən ağır gələn əməl, tərəzidə ən ağır gələn əməl nədir? Allahdan qorxmaq və əxlaqdır, gözəl əxlaqdır subhanallah, bu əxlaqı da sən harada qazanırsan, həmçinin həcdə qazanırsan. Həcdə qazanmaq üçün sənin üçün fürsətin var. Sənin üçün bir fürsət var ki, gözəl axlaqa sahib olasan. Və həcdə olan faydalardan, həcdə olan ibrətlərdən biri də nədir, qardaşlar? İnsanın orta mövqedə olması. O, nə şişirtməkdən, nə də səhlənkarlıqdan çəkinməsidir. Orta mövqe olmaq. Allah Azəbə Cəllə bu ümməti orta ümmət etmişdir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ümmətən vasata. Həqiqətən, beləcə də biz sizi orta ümmət elədik. Yəni, qulubdan, şirtməkdən, necə də təfriqatdan uzaq olan bir ümmətdir bu ümmət. Və Peyğəmbər s.ə.v də, baxın, əmsə oğluna deyir ki, Minaya gəldiyi zaman Müzdəlifədən mənim üçün daş yığ. Peyğəmbər s.ə.v bu sədəf boyda, baş barmağın sədəfi boyda daşları yığdırır. Və insanlara qaldırır göstərir ki, ey insanlar, bu, bu, bu böyüklükdə olan daşları atın, deyir. Belə bir daşlar atın. Deyir ki, İyyəkum vəli quluğa, deyir yəni ki, hadisin ağına böyükə və şirtməkdən, dində şirtməkdən çəkinin. Sizdən əvvəlkiləri halak eləyən dində şirtmək, şirtmək oldu. Bax, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi, yəni bu hədisi hamımız bilirik ki, İyyəkum vəli quluf, dində şirtməkdən çəkinin. Amma Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi harada söylüyor? daşları, cəmanətə atılacaq daşları göstərəndə və bugünkü ən çox qulub da daş atanda olur. Subhana insanlar var, bir əhucun götürəcəyi ovucdan böyük daşlar atırlar, böyük bu qeytdə daşlar atırlar, ayaqqabı atırlar. Elə bir doğrudan şeytan onu orada gözləyir, şeytanı sevindirirlər buna, şeytanı sevindirirlər. Deyir ki, şeytan gözləyir və nə qədər insanlar oxuyub, indi düzdür, əlhamdülillah, yəni bu böyük, böyütməklə, 6-7 mərtəbə olmaqla, basabas yoxdur, o zamanlar əvvəllər çox basabas olubdur. Və insanlar cahilliyindən əvvəllər orada ortada divar var, divar da olmuyubdur. Bir dənə dirək olubdur. Atır, qarşısındakının başına dəyir. Bu daş başını qanı dağıdır bir insanın. Nə qədər insanlar ölürdü. Şeytana güya daş vurur şeytana. Şeytan bunu gözləyir orada dirəyin yanında. Müsəlman qardaşını qanına qaltan eləyir. Mən həzyatıma gəlir, ilk həcc eləyəndə yaxınlaşıb Gördüm ki, yəni uzaqdan atsam kiməsə deyə bilər də. Yaxınlaşdım ki, ləp yaxından atım. Yaxınlaşana, atana və çıxana qədər başıma 5-6 dənə daş dəydi. Bu 2005-də olan hələ hadisə. O vaxtı yəni bu hadisələr olurdu. Yəni bu da nədəndir insanların səhləykarlığından, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uzaq olmağından. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm quluvdan, şirkmətdən çəkindirir. Elə daşı elə zərbəyini atır ki, Allahu Akbar deyərək elə bil ki, qarşısında kafiri öldürür. Yəni ona görə dinimiz orta mövqe seçməyi tövsiyə edir və şirtməkdən də çəkindirir. Allah Azəbə Cəllə bizləri iştifa edənlərdən eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Bizə məbrur həcc nəsib eləsin və həccin faydalarından faydalanıb haqqı həcci haqqı ilə yerinə yetirənlərdən eləsin. Subhanakallahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və etûbü ilayk.